Du har sett Jesus. Ehm, det, det er derfor vi jobber. Ehm, jeg har ikke tenkt å ha noen lang eh, eksposisjon i dag. Ehm, kan, kan vi kanskje få opp eh, Titus brev, kapittel 3, vers 1-8? på skjermen. Ehm. Jeg har lyst til å gå til Herren i bønn ehm, før vi går i gang. Ja, evige, allmektige Gud, du som er sann far for alt som kalles barn i, i himmel og på jord. Jeg ærer og priser ditt navn for du er, du er stor, Herre. Du er virkelig den som, den som er fra evig til evig. Og din kjærlighet, den er dypere enn vi kan forstå. Far, jeg ber om at vi skal få, få skue dypere inn i, inn i det mysteriet som vi sang om nå. Hvorfor får jeg nåde ny hver dag? Jeg evner ikke svara. Du er for stor, Herre. Du er rett og slett for stor til at jeg får det inn i hodet mitt. Men jeg ber, Herre, la oss, la oss få en nådestund med ditt ord nå. I Jesu navn og for Hans skyld. Amen. Um, ehm. Titus brev, kapittel 3, og vers 1-8. Minn dei om å underordne seg under styremakter og myndigheter, og være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker. For også vi var en gang uforstandige, ulydige og villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær og vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hata hverandre. Men da Guds kjærlighet, nei, da Guds vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sitt miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den hellige ånd som Han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Dette er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente for at de som tror på Gud, må legge vind på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene. Ehm, jeg vil spesielt at du legger merke til vers 8 i den teksten der. Ehm, hva er det som skal innprentes for at de som tror på Gud, skal legge vind på å gjøre gode gjerninger? Ehm, vi har snakka om å være disipler denne veka, og en disippel skal gjøre gode gjerninger i det alminnelige. Men det er ikke alltid like lett, er det vel? Ehm, og nå går møteveka mot slutten. Dette siste kvelden jeg er her. Jostein blir her i morgen også. Ehm, og jeg har lyst å, å gi dere ett poeng i kveld. Bare ett poeng. Om hva dere skal gå og minne hverandre på på Vigra. Ehm, for å være disipler og for å gjøre gode gjerninger. Det er en gammel natur som vi har alle mann. Eh, som kjemper for å vinne tilbake tapt grunn. Og mot, mot denne gamle naturen så holder Paulus fram den læra som vi altfor ofte ser på som, som grunnleggende og barnelærdom, eh, og noe vi er ferdig med. Men altså, egentlig så er det kjerna i hele Bibelen. Det er rettferdiggjørelsen ved nåde alene i Jesus Kristus. Jeg vil du skal legge merke til hvordan Paulus bruker den læra. på To forskjellige, eller den er todelt i dette, i dette, avsnittet som vi las. Ehm, først så minner han om syndene fra det gamle livet. Ehm, og Jeg vil at du skal gjøre dette personlig for deg sjøl. Ehm, du var en gang uforstandig. Du levde en gang et liv som var utenfor Jesus Kristus, i fullstendig toskeskap. Eh, løp etter ting som om et øyeblikk skal være støv og aske. Eh, jeg spurte en gang en forsamling eh, <clears throat> Jeg fikk streng beskjed om å aldri gjøre det igjen. Så jeg skal ikke gjøre det, men jeg skal fortelle om den ene gangen jeg gjorde det. Jeg spurte en gang en forsamling hvor mange her inne er det som er frelst? Og alle rakk opp hånda. Eh, og så spurte jeg igjen hvor mange av dere har noensinne vært fortapt? Det var en, det var en ganske stor forsamling, kanskje 70-80 stykk. Eh, hvor mange av dere har noensinne vært fortapt? Og fire stykk som eh, reiste opp hånda. Da sa jeg ja, da har vi et problem. For Jesus kom for å frelse, søke å frelse det som var fortapt. Eh, og her er alle sammen felles selv om ingen noensinne har vært fortapt. Eh, jeg håper du har sett det Jeg håper du har sett at det var du som en gang veide ut dine penger for det som ikke var mat, som det står i Jesaja 55. Du veide ut din fortjeneste for det som ikke kan mette. Du la din energi og alt du var, i noe som er tåpelig, noe som er mørke, noe som er ubrukelig. Jeg vet ikke hva det var for deg. Eh, om det var penger, eller om det var status, kjødets lyst, øynenes lyst eller håndmodig skryt av det en er og har. Det er alt som er i verden, skriver Johannes i 1. Johannes brev 2,16. Um, ehm, og du hadde fått et liv skapt i Guds bilde, skapt med hensikter for evigheten, skapt med muligheter og skapt med evne men du var uforstandig. Og kasta det vekk. Uforstandig. Du var ulydig en gang i livet ditt. Og nå kjenner ikke jeg deg, men altså, jeg har en bok der disse tinga står. Eh, for sjøl om du kjente Gud, så æra eller takka du han ikke som Gud. For du bytta ut Guds sannhet mot en løgn. Og du æra og dyrka skapningen foran Skaperen, Han som er lovprist i evighet. Du var full av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, full av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. Du var en ryktemaker, en baktaler, en gudshater, en voldsmann, overmodig, storskryter, oppfinnsom til ondt, ulydig mot foreldre, uforstandig, upålitelig, uten naturlig kjærlighet og ubarmhjertig. Det står i Romerne kapittel 1. Eh, det var du en gang, og det var meg. Eh, det er bare sannheten. Du var villfarne, leste vi i Titus. Du visste at det du gjorde, var galt, for Gud hadde i sin nåde skrevet loven inn på hjertetavla di. Eh, men du gjorde det likevel. Og du visste, for å sitere Ole Hallesby Du visste at om du hadde stupt død i gulvet, så hadde du slått øynene opp i dødsriket, i pine. Eh, og din dom hadde vært rettferdig Du var en slave under mange slags lyster og begjær, og du fulgte dem i tanker og gjerninger, villig og flittig. Du levde i ondskap og misunnelse og var forhatt og hata alle andre. Det er en del av Bibelen sitt menneskesyn, det også. Ehm, og alt koker ned til dette. Du hadde synda, og du sto uten ære for Gud, som det står i Romerne 3,23. Den eneste lønna som en god Gud, en rettferdig Gud, en tre ganger hellig Gud kunne ha gitt deg, det var døden. Det var et evig skille fra Han som er alt godt. En evighet i en sjø av ild og svovel, hvor de gråter og skjærer tennene. Men da Guds, vår Frelsers, godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart mens du enda var en synder, ikke fordi du elsket Gud først, ikke fordi det var noen godhet i deg, eller noe i deg som Gud var forplikta til å elske, så sendte Gud sin sønn født av ei kvinne, født under loven, for å kjøpe fri deg som var under loven, for at du skulle få barnekår. Og han som var herligheten sjøl, han som var fullkommen kjærlighet, Jesus Kristus, han som alle englene i himmelen lovpriser, han blei forakta og forlatt av mennesket. Han blei en smertens mann, vel kjent med sjukdom. Han ble akta for ingenting. Hvorfor? Fordi han tok dine sykdommer på seg, og han bar de plage. Han ble såra for dine overtredelser, og for dine misgjerninger ble han knust. Og straffa lå på han for at du skulle få legedom. Det behaga Gud å knuse han. Hun er i Jesaja 53, for de av dere som ikke hadde plukka opp det. Han så opp fra Golgata, og så sa han, 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?' Gud hadde forlatt han, for han så ned på det korset. Og så så han dine overtredelser. Han så ditt liv og svaret som kunne ha kommet fra himmelen den dagen, var Gud, din Gud, forbanna deg. For det står skrevet 'Forbanna er hver den som henger på et tre'. Og Så vendte han blikket mot deg, så sa han, 'Du er mitt barn'. Vær frimodig og sterk, for jeg skal aldri slippe deg, og jeg skal aldri forlate deg. Hebreerne 13 sitter du her, som kjenner Jesus Kristus. Sitter du her som er vaska rein i lammet sitt blod? Sitter du her som har fått din byrde og din skyld tatt bort? Da er du rein og rettferdig, himmelen verdig. Ikke bare at du får slippe inn i himmelen sånn aller nordisk. Nei, du er verdig å slippe inn i himmelen. Du hører hjemme i himmelen, for du har ikledd deg Kristus. Du fortjener himmelen, for du har ikledd deg Kristus. Og Jesus kan se mot deg, og så kan han si som han sier i Høysangen 4,7.: Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Der er ingen lite på deg. Jeg syns det er stilig i Høysangen. Høysangen 1.10 så står det sånn Yndige er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene. Eh, du må forstå sånn, altså, Kvinna i Høysangen er ikke ei prinsesse. Det er ei bondepike. Bondepike går ikke med perlesmykke. Men kongen har gitt henne et perlesmykke. Han har tatt henne inn og gjort henne vakker, og han elsker henne fordi han har gjort henne vakker, ufortjent, ved nåde. Jeg vet ikke om det er veldig romantisk eller veldig uromantisk, men det er i hvert fall Bibelen sin kjærlighet. Det er den mannen som du skal være disippel av, som du skal lære av, som du skal følge etter. Hvorfor? Hvorfor skal du underordne deg eh, styresmakter og myndigheter, som vi las i starten av eh, Titus 3? Er det fordi du mener at de fortjener det, eller bare når du mener de eh, fortjener det? Nei, det er fordi du er rettferdiggjort uforskyldt ved nåden alene. Hvorfor skal du være lydig? Fordi du mener at folk fortjener at du er lydig mot dem? Fordi du setter pris på autoritetene? Nei, fordi du er tilgitt og rettferdiggjort uforskyldt ved nåde i Jesus Kristus. Hvorfor skal du alltid være klar til å gjøre godt mot andre fordi de fortjener det? Nei, fordi du er rettferdiggjort uforskyldt ved nåde i Jesus Kristus. Og Du fortjente ikke det. Og de fortjener ikke alltid at du er snill mot dem heller. Men du ble rettferdiggjort uforskyldt ved nåde. Um, dette er godt og nyttig for mennesker, skrev han til slutt. Um, jeg har lyst til å avslutte med det. Um, og med de ordene som som Paulus eh, skrev til sin unge disippel Timotius. Tenk på dette, og lev i dette. Så skal framgangen din bli åpenbar for alle som ser deg. Ja. Amen.